Endigi dars 11 dars halqala harflari. Qalqala nima? Sukunlik bo'lgan ma'lum bir harflarni tebratib o'qishga qalqala deyiladi. Qalqala harflari 5 ta. Qut bijat degan so'zdagi qof itqi ba jim dal. Mana shu harflar demak sukunlik bo'lib qolgan vaqtda ularni tebratib o'qiladi bunga misol iqu taroba iqu taroba iqtaraba deb ketmaymizda iqu taroba deb tebratib ketiladi keyingisi ham hasibi tum ahadi hasibi tum hasibitum hasibitum bu yerda b tebratib o'qiladi ahadi ahadi bu yerda esa d tebrati o'qilyapti demak iqo taroba tum ahadi endi tebratmasdan o'qiymiz iq hasib hasibtum ahad bu xato lekin hasib tum ahadi desa to'g'ri o'qilgan bo'ladi bu qoidaga izoh beramiz to bilan qof harflari isti'lo harflaridan ya'ni yo'g'on harfdan harflardan bo'lgani uchun qalqalasi zammaga yaqinroq qilib ya'ni beo'xshov qilib o'qiladi ba jim dal harflari esa istefola ya'ni ingichka harflardan bo'lgani uchun qalqalasi kasraga yaqinroq qilib ya'ni beo'xshov qilib o'qiladi demak iqo taroba iqo taroba iqi taraba bo'lmadida iqo taraba bu yerda shu qof istilo harflaridan bo'lganligi uchun mana shundoq zammaga moyilroq beo'xshov qilib o'qiladi keyingisi esa misol uchun b hasiba tum hasiba tum hasibu tum bo'lmadida hasibu bo'lmadi hasiba tum bo'ldi kasriga moyilroq beo'xshov ruhlar